Արևային բարձր տրամադրությամբ իր մշտական ռադիոն կնդիրներին ողջունում է Խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ձեզ հետ տաղավարում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ նորություններ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Այսօր ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Երվանդ Քոչարի ծննդյան օրն է։ Օրերը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճում նշվեց Ղարաբաղ էստրադային համույթի ստեղծման 50-րդ տարեդարձը։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաեւ մեր աշխատակից Վարդուի Բաղդասարյանը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Amazon-ը սկսել է ռոբոտներին կառավարման պաշտոններ վստահել, որոնք մինչ այդ զբաղված էին մտավոր աշխատանքով, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Խոսքը վեցանիշ աշխատավարձով մենեջերներին հատուկ ծրագրային ապահովման փոխարինելու մասին է, որը կարող է կանխատեսել ապրանքի պահանջարկը եւ պատշաճ գին սահմանել։ Ըստ Bloomberg-ի աղբյուրների, այժմ մատակարարները կսկսեն աշխատել հատուկ ծրագրային ապահովման հետ, առանց աշխատակիցների հետ հաղորդակցվելու։ Amazon-ը հասկացավ, որ շատ բարձր վարձատրվող աշխատողները շատ ժամանակ են ծախսում այն գործողությունների վրա, որոնք կարող են եւ պետք է ավտոմատացված լինեն։ Թվերը չեն ստում, այս մոդելը առավել շահավետ է, ասել է 2014-ից 16 թվականներին ընկերությունում աշխատած մենեջեր Էլեյն Քվոնը։ Google ընկերությունը խոստացել է, որ օֆլայն ռեժիմում թարգմանությունները ավելի լավ որակով կդառնան։ Դրան կօգնի Google Translate-ի նոր թարմացումը։ Հավելվածն օգտատերերին ավելի հստակ թարգմանություններ կառաջարկի նույնիսկ այն պարագայում, երբ ինտերնետ հասանելիություն չլինի, գրում է IT պորտալը։ Google Translate-ի մենեջեր Ջուլի Քաթաուի խոսքով այժմ նեյրոնային համակարգն աշխատում է այնպես, որ թարգմանությունները տրամադրվում են միանգամից եւ ամբողջական եւ ոչ թե հատվածներով, ինչպես նախկինում։ Համակարգը կատարելով թարգմանությունն ընտրում է ավելի որակյալ տարբերակը, որն ավելի ընկալելի կլինի օգտատերերի համար։ Քաթաուի համոզմամբ այսպիսի թարգմանությունն առավել անհրաժեշտ են ճանապարհորդներին այն վայրերում, որտեղ ոչ մի ինտերնետի հասանելիություն չկա։ Թարմացումը կթողարկվի մոտակա օրերին։ Գործառույթը հասանելի կլինի Google Translate-ի կարգավորումներում, որտեղ պետք է ընտրել օֆլայն թարգմանություն տարբերակը։ Google-ն իր սեփական մեսենջերը կթողարկի, որը կարող է հայտնի WhatsApp-ի եւ Viber-ի մրցակիցը դառնալ, հաղորդում է InfoReactor-ը։ Նշենք, որ Android Message-ը ի սկզբանե արկա է բոլոր հեռախոսներում, սակայն շուտով այն նոր գործառույթներով կհամալրվի։ Այս մասին հայտնել է Crocium Great-ի ստեղծողները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների օկտատերերը լիարժեք կկարողանան հավելվածից արդեն այս տարի օգտվել։ Այս պահին Android Message-ը չի աշխատում ըստ նշանակության, բայց առաջիկայում մասնագետները տվյալների մշակման նոր գործառույթներով այն կհամալրեն։ օթային տրանսպորտային միջոցների արտադրությամբ զբաղվող ստարտափը, որը ֆինանսավորում է Google-ի համահիմնադիր Լարի Փեյջը, ներկայացրել է թռչող մեքենայի իր տարբերակը։ Ինչպես գրում է Business Insider-ը, The Flyer-ը անվանումը ստացած տրանսպորտային միջոցը վարելու համար օթաչուներին 1 ժամյա վերապատրաստում անհրաժեշտ կլինի միայն։ Այն աշխատում է 10 ինքնաթիռային պրոպելերներով, որոնք ինքնակառավարվող են։ Տրանսպորտային միջոցը նախատեսված է նաև ջրի վրա երթևեկելու համար։ Մեքենան ամբողջությամբ էլեկտրական է եւ աշխատում է լիթիում-իոնային մարտկոցի օգնությամբ։ Մարտկոցը 20 րոպեից, սակայն վերալիցքավորման կարիք է ունենում։ Էլեկտրական հզորության շնորհիվ այն բավականին անաղմուկ է աշխատելու։ Նախնական փորձարկումների ժամանակ այն թռչելու է 300 մետր բարձրությամբ, միայն 32 կմ/ժ առավելագույն արագությամբ։ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ինժեներների թիմը ներկայացրել է մի սարք, որը կարող է պատի միջից մանրամասն հետևել մարդու շարժումներին և ճանաչել նրա դիրքերը։ Գիտնականները նշում են, որ չնայած լայն ֆունկցիոնալությանը, նրանք հպարտանում են, որ կարողացել են փոքր սարք ստեղծել, գրում է Hightech-ը։ Այն անվանել են RF Pose։ Ալգորիթմին սովորեցնելու համար գիտնականները օգտագործել են այնպիսի տվյալներ, որոնք հավաքել են ռադիոտեղորոշիչի եւ տեսախցիկի օգնությամբ։ Այսպիսով նրանք ֆիքսել են քայլվածքը, մարդկանց միջև զրույցը, տարբեր իրավիճակներում նրանց դիրքերը։ Տվյալները նրանք փոխակերպել են մոդելի, որը սարքն ընկալում է։ Այսպես նա սովորել է կապ ստեղծել ռադիոտեղորոշիչի եւ այն գործողությունների միջև, որոնք մարդը կատարել էր։ Այժմ իսպանացիներին ավելի հեշտ է տեղ գտնել հենց քաղաքում խորոված պատրաստելու կամ փոքրիկ երեկույթ կազմակերպելու համար։ Թակավորությունում վերջին հարկերում գտնվող բազմաթիվ բնակարաններ տերասաններ ունեն կամ հատված տանիքի վրա, եւ այժմ պետք չէ նման տեղեր փնտրել ընկերների եւ ծանոթների շրջանում երեկույթ կազմակերպելու համար։ Դուր եկած տեղը կարելի է պարզապես վարձակալել մի քանի ժամվա ընթացքում հավելվածի միջոցով։ Նման ծառայության արժեքը կտատանվի օրական 50-ից 600 եվրոյի սահմաններում, կախված գույքի սեփականատերի կողմից առաջարկվող պայմաններից՝ տերրասի չափ, լողավազանի, գրիլի, սառնարանի, ստվերի կամ դիտարժան տեսարանի առկայություն։ Ընդհանուր առմամբ հավելվածը նախատեսված է ցերեկային միջոցառումների համար, սակայն կարելի է վայր գտնել նաև գիշերային խրախճանքի համար։ Ըստ գաղափարի հեղինակների, հավելվածին միանալ կարող է ցանկացած մարդ, ով բաց հարթակով բնակարան ունի։ Ծառայությունն այնքան արագ է տարածում ստացել, որ սեփականատերերը մտածում են ծառայությունների ընդլայնման եւ արագ միջազգային շուկա մուտք գործելու մասին։ Այսքանն այս շփատվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ հույսով Ես ապրում եմ իմ ժամեր այսօր Դու հիշիր, որ քեզ համար Աղոթում եմ ու սիրտս բացում վերադարձիր Երանից ես աստխուլուսին, որ չեք տխրում Ես էլ ձեզ պես ուզեմ լինել երկնքում միայն սիրո արահետով քայլեմ անվեջ սիրում եմ միայն սերն է հավետ թող այս գիշեր իմ այս երգը երգեմ ես քեզ համար Երանի ցես աստղուլուսին ոչ եք տխրում ես ես ես երկնքում միայն սիրո արահետով քայլեմ անվերջ սիրում եմ միայն սերն է հավետ թող այս գիշեր իմ այս երկը երկեմ ես քեզ համար լոք քեզ համար կսպասեմ միակ իմ սեր Եվ գիտեմ, որ կգաս ու կհավեմ քո գրկում Ու կպատմեմ քեզ անկեղծ Սեր իմ սերը սրտիս մեջ հավերժ միշտ կմնա սերն է հավետ Թող այս գիշեր իմ այս երկը երկեմ Ես կեզ անմար գիշեր իմ այս երկը երկեմ ես քեզ համար երգեմ ես քեզ ամա les Merci. Հաղորդում ենք եթերը առաջարկում լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Անգլիացի նկարիչ Բենքսի սայլակները, որսացողները նկարը գողացել են կանադական Տորոնտոյի մանցկացվող ցուցահանդեսից, որում ներկայացվել են Բենքսի աշխատանքները։ Միջադեպի տեսանյութը հրապարակել է ոստիկանությունը։ Նկարահանող տեսախցիկների կադրերում երևում է ինչպես է սև բաճկոնով, կամուֆլյաժային գլխարկով եւ դեմքը ծածկված տղամարդը մտնում սենյակ, պատից հանում նկարն ու առանց որևէ խոչընդոտի հեռանում։ Նկարը գողացել են ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումից մի քանի ժամ առաջ։ Փորձագետները 45000 դոլար են գնահատել նկարը։ Ընդհանուր առմամբ ցուցահանդեսին 35 միլիոն դոլարի աշխատանքներ են ներկայացվել։ Բրյուսելի քաղաքագլուխ Ֆիլիպ Կլոզը հունիսի 25-ին հանդիսավոր կերպով Բելգիայի մայրաքաղաքի պատվավոր մեդալը կհանձնի հանրահայտ ֆրանսիացի դերասան Ժերայր Դեբարդիեին։ Ինչպես տեղեկացնում է Ռիա Նովոստին, ֆրանսիացին ապարգևատրվելու է Բրյուսելի մշակութային կերպարի հարստացման գործում ունեցած ավանդի համար։ Բրյուսելի քաղաքապետարանից հայտնել են, որ Դեպարդիեն Բելգիայի մայրաքաղաք կժամանի Բրյուսելի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում Լես Վալսիես Ժապավենի ցուցադրության արդիվ, որում նա մարմնավորել է գլխավոր կերպարին։ Փառատոնն անցկացվելու է հունիսի 20-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Որոշ ժամանակ առաջ Դեպարդիեն բնակվել է Բելգիայում, տուն ձեռք բերելով Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի սահմանին գտնվող Նեշեն քաղաքում։ Thank you. Բրիտանացի դերասանուհի Սոֆի Թերների մարմնի վրա դաջվածք են նկատել, որը կարող է դառնալ գահերի խաղը հերոստասերիալի գլխավոր սփոյլերը։ Թռները հայտնի է հերոստասերիալում Sansa Stark-ի դերով։ Դերասանուհու Դաջվածքի լուսանկարն Instagram-ում հրապարակել է Դաջվածքի հեղինակ Լորեն Վինցները, նշելով Թռներին լուսանկարի վրա ու շնորհակալություն հայտնելով աշխատանքն իրեն վստահելու համար։ Դաջվածքում պատկերված է Stark-երի տան զինանշանի գայլը, իսկ ներքևում հերոստասերիալից հայտնի մեջբերման հատված է գրված. Ոհմակն ապրում է։ Ամբողջական մեջբերումը հետևյալն է. երբ ձյուն է գալիս ու փչում են սպիտակ քամին գայլները միայնակ գայլը մահանում է, սակայն ոհմակն ապրում է։ Անիմացիոն ֆիլմերը բոլոր ժամանակներում եղել են ամենից շատ հանդիսական ունեցող ֆիլմերի շարքում, թեև դրանք հիմնականում նախատեսված են երեխաների համար, մուլտֆիլմեր հավասարապես դիտում են ինչպես փոքրիկներն, այնպես էլ մեծահասակները։ Այս մասին գրում է USA Today-ը ներկայացնելով բոլոր ժամանակների լավագույն մուլտֆիլմերի ցանկերը, որը գլխավորել է Լուսատտիկների գերեզմանը լիամետրաժ ֆիլմը։ Ճապոնացի ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր Իսաո Տակա Տակահատայի ժապավենը, որը հիմնված է Ակիուկի Նոսակի համանուն վեպի վրա, թողարկվել է 1988 թվականին։ Այն ներկայացնում է երկու երեխայի քույր եւ եղբոր պատմությունը, որոնց ծնողները մահացել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Վարկանշային ցանկը երկրորդ տեղում հայտնվել է 2015-ին Pixar ստուդիայի նկարահանած գլուխկոտրուկ ֆիլմը։ Առաջատար երյակը եզրափակում է նույն ստուդիայի խաղալիքների պատմությունը մեծ փախուստ ժապավենը, որի պրեմիերան կայացել է 2010 թվականին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում 82 տարեկանում մահացել է ռեժիսոր Ստանիսլավ Գովորուխինը։ Այդ մասին հայտնում է Interfax.ru-ն, վկայակոչելով Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինին։ Բարվիխա առողջարանում ժամը 10:37-ին ծանր եւ երկարատև հիվանդությունից հետո կյանքից հեռացել է Ստանիսլավ Գովորուխինը, ասել է Վոլոդինը։ Նա մինչև վերջ պայքարեց հիվանդության դեմ, բայց այն հաղթեց, ասել է Պետդումայի նախագահը։ Պատգամավորները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են իրենց գործընկերոջ հիշատակը, ով մինչև վերջերը զբաղեցնում էր մշակույթի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ Նրա հայտնի ֆիլմերից են Որոշիլովյան հրաձիկը, Օրհնեք կնոջը, Հանդիպման ստեղծման վայրը փոխել չի կարելի, արտիստուհին եւ այլն։ Մերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Երվանդ Քոչարը հայ քանդակագործության եւ գեղանկարչության ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից է։ Երվանդ Քոչարը ծնվել է 1899 թվականի հունիսի 15-ին Թիֆլիսում։ Քոչարը 1918 թվականին ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը։ 1915-ից 1918 թվականներին սովորել է Գեղարվեստը խրախուսող Կովկասյան ընկերության նկարչության դպրոցում։ 1918 թվականին Մոսկովյան ազատ գեղարվեստական արվեստների վերջին կուրսում։ 1919 թվականին ավարտելով ուսումը վերադարձել է Թիֆլիս, նկարչությունը դասավանդել տեղի հայկական դպրոցներում, բացել իր առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ 1921 թվականին դասավանդել է Թիֆլիսի բարձրագույն պետական տեխնիկական արվեստանոցներում։ 1919-ից 1922 թվականներին են ձևավորվել եւ դրսեւորվել նրա արտիստական խառնվածքի հիմնական գծերն ու նախասիրությունները։ Ռացիոնալիստ, ուժեղ զգայական ձգտում դեպի պլաստիկ ծավալային ձևը, սիմվոլիկ մտածելակերպ, որոնք բնորոշ է մնացել նրա ողջ ստեղծագործությանը։ 1922 թվականին Քոչարը մեկնել է արտասահման, եղել Կոստանդնուպոլսում, Վենետիկում, ուր ստեղծած մի քանի դիմականդակների համար արժանացել է արծաթե մեդալի։ Այդ շրջանի նրա ստեղծագործությունները ներառում է կուբիզմի, սիմվոլիզմի, ֆուտուրիզմի, մետաֆիզիկական նկարչության հոսանքների ազդեցությունը։ 1936 թվականին վերադարձել է հայրենիք, ընդունվել Հայաստանի նկարիչների միության շարքերը եւ մասնակցել տեղական եւ միութենական ցուցահանդեսների։ Պահպանելով նորարարական որոշ ձևամիջոցներ, առաջնակարգ նշանակություն է տվել բովանդակությանը, պատկերվողի կոնկրետ անհատական նկարագրի ու ներաշխարի բացահայտմանը։ Քոչարի արվեստն իր մեջ ամփոփում է համաշխարային հին ու նոր արվեստի, ինչպես եւ ժամանակակից նորարարական ուղությունների շատ գծեր ու սկզբունքներ։ Սինթեզվում հայ արվեստի հետ եւ չնայած ոչական ու ձևական կողմերի եւ միջոցների բազմազանությանն ու հարստությանը մնում է ռեալիստական ամուր հիմքի վրա։ Երվանդ Քոչարի հայտնի արտահայտություններից են. Ավելի լավ է շտապել, քան ուշանալ։ Մարտը ծնվում էր անավար դեմքով ու բնավորությամբ, բայց նրա ապրելաձևը հղկում ու ավարտում է պակասը։ Սերը միակ բանն է, որ ապրում է, երբ սոված է, մեռնում է։ ծեր դրանը խմքի ծար գյուրումը ջան Հայկերին ավերել բար գյուրում ջան Իմ խորոտի պստիկյան գյուրում ջան Մեր դրանը խմքի ծար գյուրում Հաղորդումն է եթերում տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Օրերս Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճում նշվեց Ղարաբաղ էստրադային համույթի ստեղծման 50-րդ տարեդարձը։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաեւ մեր աշխատակից Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ընդամենը երկու օր առաջ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի լեփլեցուն դահլիճում նշվեց Ղարաբաղ էստրադային համույթի ստեղծման 50-րդ տարեդարձը։ Սիրված համույթի գործնեության առանցքում նաեւ մշակութային դաստիարակության ակնհայտ բաղադրիչը կարևորվեց։ Օրեր առաջ էլ տնջրե երկի բարի ավանդական համույթն էր հանդիսատեսին ներկայացել Անդրանիկ Համերկով, որը նույնպես կարելի է հորակել որպես մշակութային դաստիարակության եւ ազգային գաղափարախոսության անխախտ քարոզ։ Այս եւ առաջիկայում սպասող մշակութային այլ ծրագրերի մասին ավելի վաղ երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ առանց փակագծերը բացելու հայտարարել էր մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Երիտասարդներն օգտվելով ընձեռնված հնարավոր հնարավորությունից առավել քան ընդգծել են մշակութային դաստիարակության գործընթացում արկա խնդիրները եւ պատրաստակամություն են հայտնել տարբեր ակցիաներ կազմակերպել մշակույթը հանրային վայրերում հանրահրճակելու ուղղությամբ։ Նախարարը ողջունել է գաղափարը եւ խոստացել աջակցել նրանց։ Շատ հետաքրքիր գաղափար է, այս տեսակ ակցիաները ոչ միայն հանրային տրանսպորտին են վերաբերվում, մենք նաև բազմաթիվ այդպիսի խնդիրներ ունենք հրանազան հանրային վայրերի հետ։ Կարելի է մտածել երիտասարդների հետ համատեղ ակցիաների շարան սկսել նշված հարցերի լուծման համար, կարծում եմ շատ արդյունավետ կլինի։ Ամեն դեպքում մեկ ակցիայով հարցերը չեն լուծվում, բայց մի կողմից կլինի ակցիա, մյուս կողմից կլինի պետական մարմինների հրահանգները, մյուս կողմից կլինի հանրային ճնշումները եւ հարցի լուծումները կարող է այդ ձևով գտնվեն։ Ես իմ երիտասարդ տարիքս անցել է Արցախյան շարժման ժամանակաշրջանում ինքս շատ լավ գիտեմ ինչ է երիտասարդությունը, ինչ ներուժ ունի, երիտասարդությունը ինչ էներգետիկա ունի երիտասարդությունը, ու միշտ հորդորում է, որ երիտասարդությունը պիտի փորձի իրենց ուզող հարցերը լուծի ինքը մարդ պիտի ինքը փորձի լուծումներ գտնել գոյություն ունեցող հարցերի։ Մանավանդ երիտասարդները Երիտասարդներն անդրադարձել են այն հանգամանքին, որ մեր երկրում քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կյանքը գլխավորապես կենտրոնացված է մայրաքաղաքում, մշակույթի պարագայում, լավագույն դեպքում նաև Շուշիում։ Մեր իրականության մեջ ցավոք գյուղն ընկալվում է որպես հոգսաշատ մի վայր, ուր նույնիսկ մշակութային միջոցառումները կարելի է մատների վրա հաշվել։ Իսկ պետությունը սկսում է գյուղից ու սահմանից եւ մշակույթի դերը շատ մեծ է սահմանն ու գյուղը գravիչ դարձնելու համար։ Նկատել են երիտասարդներն ու հետաքրքրվել, մշակվում են արդյոք գյուղերում եւ սահմանում իրականացվելիք նոր ծրագրեր։ Մենք մշակել ենք ժամանակացույց մեր մշակութային կոլեկտիվները պարտականություն ունեն այս ժամանակացույցի այցելելու շրջկենտրոններ ու այն համայնքները, որտեղ կան տեխնիկական հնարավորություններ, անընդհատ պետքա այդ հերավոր թե մոտիկ համայնքներում բարձր արվեստ հնչի, բարձր արվեստ ներկայացվի դա շատ կարևոր է։ Կարևորում եմ նաև նոր ֆունկցիա եւ դեր տալ մշակույթի տներին, որոնք կան գրեթե բոլոր գյուղերում ու ցավոք սրտի գրեթե ամենուրեք անգործության են մատնված։ Չգիտեմ, միգուցե մշակույթի տներին իրական ֆունկցիան համայնքային դա ժամանցի վայր է, ոչ թե մշակույթի տուն, բայց այն, որ մենք մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք համայնքներին, հատկապես սահմանամերձ գոտում եւ այս ծրագիրը սկսել ենք իրականացնել սահմանամերձ գոտու յուղերում տարբեր ներկայացումներ, համերգներ, այլ ելույթներ կազմակերպելու ուղղությամբ ու դա կշարունակենք պարզապես ձմեռային ժամանակաշրջան, քանի որ տեխնիկական հնարավորությունները գյուղերում շատ քիչ են, մշակույթի տները չեն ջերուցվում, մենք մի քիչ դադարտվենք ձմեռային ժամանակաշրջանում, հիմա արդեն ակնհայտ կտեսնեք, թե ինչ ակտիվ մշակութային քաղաքականություն ենք վարելու համայնքներում։ Արդեն մի քանի տարի մշակութային գերատեսչության ղեկավարների հետ գրեթե յուրաքանչյուր հանդիպման ընթացքում անպայման հնչում է թատրոնին վերաբերող հարցը, որովհետև հանրության համար վաղուց ստագնապոտ դարձած թատրոնի լրությունը շարունակում է մնալ խորհրդավոր եւ վտանգված։ Եվ քանի որ այս հանդիպումը երիտասարդների հետ նախատեսված էր անդրադառնալու մշակութային խնդիրներին ու քաղաքականությանը, վերոնշյալ հարցը բացառություն լինել չէր կարող, իսկ պատասխանը հետեւյալն էր. Թատրոնը միայն թատերախումբը չի։ Մենք ունենք հոյակապ թատերախումբ, որը անընդհատ նոր ներկայացումների որոնումների մեջ է։ Մենք այս տարվա ընթացքում արդեն տեսանք երկու նոր ներկայացում։ Թատրոնը միայն թատերախումբը չի, թատրոնը նաև այն շենքն է, որը մենք սովորաբար ասում ենք թատրոն։ Մենք բոլորս մեծացել ենք եւ մեր մշակութային դաստիարակությունը, կրթությունը ստացել ենք մեր թատրոնի շենքում թատրոնի շենքը կոնեից համար տաճար է, արվեստի տաճար։ Մենք 6 տարի է ունենք այդ արվեստի տաճարը ու ակնկալել որ առանց արվեստի տաճարի մենք կունենանք լիարժեք թատրոն կարելի չի։ Չի կարող թատրոնի թատերախումբը արդյունավետ աշխատել, եթե չունենա համապատասխան պայմաններ։ Թատրոնը մի այնպիսի միջավայր է, որտեղ մարդ մտնելով պետք է զգա ստանա, պետք է սկսի հասկանալ, թե որտեղ է մտել։ Թատրոնի մասին ես երազում եմ ու վստահ եմ, որ որքան հնարավոր է արագ մենք կվերականգնենք մեր թատրոնի շենքը։ Այո, մեզ աջակցում են թատրոնի շենքի վերականգնման համար մշակույթի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թատերական եւ ստեղծագործական երաժշտական կոլեկտիվները միացան մեր համատեղ գոչին ու յուրաքանչյուրը մեկ հատ ելույթ, մեկ հատ ներկայացում նվիրում է թատրոնի վերականգնման ծրագրին ու այդ հասույթը փոխանցվում է թատրոնի վերականգնման ֆոնդին։ Այդ ծրագրին միացել են ի ուրախություն ինձ մեր արմատներ սրճարանում մի հետաքրքիր միջոցառում կար, որի հասույթը եւս տրամադրվեց թատրոնի վերականգնման ծրագրին։ Ես վստահ եմ, որ այս ծրագիրը այնքան համահայկական կդառնա, այնքան համահունչ է մեր քաղաքի բնակիչների պահանջներին, որ մենք շատ շուտով կտեսնենք, որ նաև Ղարաբաղի բնակչությունը, Ղարաբաղի մեր արվեստի հետ կապված կոլեկտիվները եւ անձիկ կմիանան այդ գործընթացին, արդեն տեխնիկային մեր Շուշեի Խանդամիրյանի անվան թատրոնը միացավ այդ ծրագրին, վստահ որ բոլորն են միանալու են եւ իրենց հասույթը կտրամադրվի թատրոնի վերականգնման ծրագրին։ Մենք բոլորս պիտի պատկերացնենք, որ այդ գումարով չի, որ թատրոնը վերականգնվելու է, բայց շատ կարեւոր է, որ թատրոնը վերականգնվի համազգային համահայ հայկական ուժերով, ինչպես ինքը նաև կառուցվել է 1952 թվականին։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ ես հիշում եմ քեզ իմ ձեր բարեկամ եւ ծածկվել ես դու կնճիրներով մնացել ես եւ չես ուզում ծաղկել արմաններդ խորն են գնացել անպաշտպան խոնարվել Խշում են քեզ, խշում էի կամուց Ես հիշում եմ քեզ, նալիս էիր մենա Իսկ հիմա Ողջ մերուկն է եթերում։ Մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Քամու համաշխարային օրն է։ Այս օրը ծնվել են Էդվարդ Գրիգը, նորվեգացի կոմպոզիտոր, Երվանդ Քոչարը, խորհրդային նկարիչ, քանդակագործ, ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ, Թոմաս Վելերը, ամերիկացի վիրուսաբան, Նոբելի ամրցանակագիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ջոն Բենետ Ֆենը, ամերիկացի քիմիկոս վերլուծաբան, Նոբելի ամրցանակագիր քիմիայի ոլորտում։ Միխայել Դերժավինը, կինո եւ թատրոնի ռուսաստանցի դերասան։ Ջոնի Հոլիդեյը, ֆրանսիացի ռոք երգիչ, երգահան եւ դերասան, ֆրանսահայ նշանավոր երգչու եւ դերասանուհի Սիլվի Վարդանի ամուսինը։ Հաճմերուկ հաղորդաշարի շփաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի մեր ավանդական ժամին։